rovnako ako planétu Zem. Planéta Zem je môjim útočiskom. Práve tu sa pripravujem na svoju veľkú úlohu. Tou úlohou, poslaním je premôcť zlo a pomôcť tak nielen obyvateľom planéty Zem, ale aj obyvateľom celého vesmíru. Nemalú zásluhu na tom všetkom by mal mať čarovný modrý kľúč, ktorý sa však z ničoho nič stratil. A to je, milý detektív či detektívka, vážne. Ako mi môžeš pomôcť práve ty? Nebude to ľahké, ale poďme na to, ak sa nebojíš. V tejto audioknie si môžeš vypočuť moje príbehy. Keď budeš pozorne počúvať, zistíš, aká som a prečo žijem tým dvojitým životom. Nájdeš tu aj viaceré hádanky. Neprehliadni ich, lebo sú mega dôležité.